sila sila Win vibha silalema win vibha silalema win vibha silalema win vibha silalema win sila silalema win vibha silalema win vibha silalema win vibha silalema Aulas ou Não Temos Casa para Morar parece um hino africano. Na verdade, a canção faz parte do LP Graceland, de Paul Simon, que está em primeiro lugar na lista dos mais vendidos aqui em Londres.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 Esta semana, Paul Simon deu uma entrevista à Rádio 1, aqui de Londres. Ele começou falando da beleza da música dos aldeamentos negros e da dificuldade que os negros sul-africanos encontram em fazer esta música mais conhecida internacionalmente. They live under a system of apartheid, and when they try and get their music out into the international community, eles vivem sob um sistema de apartheid e quando eles tentam fazer sua música conhecida fora do seu bantustão na comunidade internacional, existe uma enorme resistência, porque eles são sul-africanos. Mas na realidade eles são os oprimidos e sofrem duas vezes, porque são oprimidos em seu país e fora dele. No entanto, muita gente criticou a posição de Paul Simon de romper o boicote às gravadoras sul-africanas. Ele estaria, por acaso, fazendo uma denúncia política justamente pelo fato de ter ido gravar lá ao lado de músicos negros? Not a political statement in the sense that I was commenting on the various political forces that are vying for power. Minha intenção não era fazer uma denúncia política no sentido de querer interferir na luta que existe lá pelo poder. Minha denúncia é de outro tipo. Acho que aprendemos mais a respeito do ser humano e dos povos através de sua arte do que através da guerra. Não estou interessado em fazer nenhuma cruzada ou defender pontos de vista. Sou um músico. Me apaixonei pela música sul-africana e quero que todas as pessoas do mundo ouçam a alegria desta música. Somebody sing, hello, hello, somebody sing. Somebody cry, why, why, why, somebody sing. Somebody sing, hello, hello, hello, somebody sing. Somebody cry, why, why, why, somebody Somebody Somebody save Hello, Daí a música de Paul Simon inspirada no folclore sul-africano. Na verdade, Homeless, a música que acabamos de ouvir, foi escrita por Simon em parceria com Joseph Sabalala, compositor e principal vocalista do grupo Ladysmith Black Mambazo, um grupo de 10 pessoas cujo nome veio do bantustão de Ladysmith, a cidade de onde eles vêm, perto de Durban, na África do Sul.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 I don't find this stuff amusing anymore. Paul Simon, que está em primeiro lugar nas paradas com seu LP Graceland e cuja música You Can Call Me Out está em quarto entre as mais ouvidas no momento aqui em Londres. E hoje, Ricardo, eu resolvi fazer uma brincadeira aqui no Som de Londres. Eu fui fazer uma pesquisa sobre a parada de sucesso londrina e descobri que há exatamente 15 anos a música que fazia o mesmo sucesso que essa do Paul Simon e ocupava o mesmo lugar na parada de sucesso é uma música que eu considero antológica e cujo cantor e compositor é muito querido dos brasileiros. Você quer fazer uma, uma tentativa? Te dou três chances. Vamos ver. Aqui. É? Há 15 anos você já estava ligado em música? Ah, eu estava no bercinho ainda. Ah, né? imagina. <laughs> Quem que você aposta Vamos aí? Vamos Elvis ver. Presley? Não, não é Elvis Presley. Os Beatles? Não, nada de Beatles. Vamos ver. James Taylor. Ah, vamos ver se ele acertou. When you're down and trouble and you need a helping hand. your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call up my name, and you know where. I'll come running. Oh yeah, babe, to see you again. Mm. Winter, spring, summer, or fall. all you got to do is call, and I'll be there. Yeah, yeah, yeah. You got a friend. com esse sonzinho gostoso do James Taylor, que, segundo eu soube, se apresentou recentemente com muito sucesso aí no Brasil, vamos encerrando o Som de Londres de hoje, o programa da BBC que vai fundo na música pop internacional. O programa de hoje foi produzido e apresentado por Paula Dipp e contou com a participação especial do Ricardo Chagas. Boa noite a todos e até a próxima! You're here together and call my name out loud now. Soon I'll be knocking upon your door. You just call. All you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. Pois é, a novidade é o mais recente disco do Bob Geldof, o um músico irlandês que ficou alguns anos parado depois de ter alcançado no passado algum sucesso com o seu grupo The Boomtown Rats. Bob, como se sabe, ficou famoso ao se envolver na realização do Band-Aid e depois do Sport Aid, movimentos que arrecadaram juntos cerca de 100 milhões de libras esterlinas para aliviar a fome na África. Muita gente diz que Bob Geldof enriqueceu, que o movimento que ele idealizou foi uma farsa e que, na verdade, os africanos pouco viram daquele dinheiro. A verdade é que Bob, durante todo esse tempo sem trabalho, ficou sem um tostão e acabou tendo que ser sustentado pela mulher Paula Yates, que apresenta um programa de rock na TV britânica, o The Tube. De volta à cena musical, Bob Geldof fez as seguintes declarações à imprensa londrina after Live Aid, I could have done a few things, but the only thing that gives me the satisfaction and, and depois do Live Aid, eu poderia ter feito muitas coisas, mas a única atividade que realmente me dá satisfação e vale a pena para mim é compor belas canções e fazer shows ao vivo. Mas depois de dedicar tantos anos de sua vida à fome na África, depois de ser inclusive indicado para um prêmio Nobel da Paz por esta atividade, teria Geldof desistido de vez da sua missão humanitária para se dedicar apenas à música? This is what I like doing, and the other stuff is still valid, and I will always think of that and I will continue. Música é o que eu gosto de fazer, mas ajudar as pessoas que sofrem continua sendo super válido para mim, e eu nunca vou parar de pensar nessas pessoas e trabalhar para ajudá-las. Se pintar outra vez uma ocasião para fazer um novo Bandite, volto a pedir dinheiro para os necessitados. Mas a minha carreira musical é a minha vida, e tudo o que eu posso dizer agora é que este é o meu novo disco. Eu escrevi esta canção, gosto dela, e se você gosta, dance com ela e ouça o meu recado. I wish that I believed enough to believe. And the operator replied,